je positie is. Je weet, je kan niet bewegen. Ja, dat is mogelijk. Hoe voelen je kilo? Ja, ja, mensen, lekkere mango, mango, mango, mango, mango. Lekkere mango, taşero, taşı mango, ero, ero, ero. Taşı mango, ero, taşı mango, ero, taşı mango, ero. Enero, enero, taşı mango, enero. Taşı mango, ero. Twee. Twee. Yürü var, yürü var, yürü var. Allah Allah. İniyorum var, iniyorum. Oo, oh, iniyorum var, iniyorum. Thank you. Bir Mutlaka.